Natalia Ivanovna Golovina Kurakina estis dec oca cae dec naua iarcenta rusa componistino, cantisto cae harpisto. Si nascigis en bon stabilita novela familia de Sankt Petersburgo dun la de Caterina la Granda. Si estis bone educita in generalai facoi, cae bone lernis la fransan cae la italan literaturon. Tamen, sia talento por musico igis sia in patroin provisi sin per bonega musica educado dum sia infanaggio. Tio plifortigis sia in natura incapabloin Cai Na Natallia Ivanovna farigi fruatura mughistino. Ec de lajo de de quaroi ŝi estis bonconata harpisto, competenta cantistino kaj cant verkkitino en l’aristocrataj salonoj de San Petersburgo. X ludis siajn propran canton. acompanante sin sur la harpo en la oftai salon presentadoi. En la agio de dexes, si ged sigis cum la princo Alexei Borosovic Kurakin, cae la paro eclogis en la cortego de la estonta zaro Paulo la Unua, filo de Caterina la Dua. Natalia Ivanovna Kurakina partoprenis la cortega in musica in spectacloin, ancau pos la geesillo. Xi farigis verchaine la plei respectata componisto de sia tempo en Sankt-Petersburgo. La moderna cae occidentema regado de Petro I., cune ai quar virinoi ciui regis la Rusan imperion, dum pliol du trionoi de la decoca iarcento, Caterina la unua, Ana, Elisabeta cae Caterina la dua, formis novan modelon de povigitai cae tre culturae aristocratae virinoi. Moderna eleganto conante pri la insulezza condicio della dudeca iarcenta Rusio, eble ne plene comprenas la internazigitan mondon de la tiama rusa cortego. Ciel russais aristocratoi, Natalia Curacina cae siei cunuloi, parolis cae correspondis en la Franza ciel sia gepatra linguo adoptante la franzan lingvon cae culturon por copii la versailan cortegon. Curacina legis romano importita in el francio cae italio, si traducis tuta in romano in el la franza, el la italan, cae componis canto in ambau lingoi. Do post quel aò qui amxiá elzo el falis de la favoro de la tzaro Paulo la II, la paro translokigis al Francio X rapid eniris en la Paran Socion organizante cultura en salonojncun granda suceso dum las sevai a. si multegi voyagis inter Pariso cae aliai grandai urboi d'Europo cae vercis voyage libron en la Franza. Tiu tag libro esti fin fini publicigita en 1903 cum granda accepto en la Parisa sozio de comenzo de la decnaue arcento. En G, si racontas pritzia i rencontillo con grava i cultura i kai politica figuro de tiu e poco kai cun la musica i en chi un azia chef urbo chi ludis chi en europa si en propria imbalado i kai ali en pezzo en la salono de la exterlandae e aristocratoi tre interesse estas que en Europa europae voyage raportoi, ofte si detalas sian partoprenon en diversei concertoi au operoi. El tiai detalai recensoi, oni povas exii pri la cantistoi iliai spectaclo stiloi cae tia tempa ricevo gi donas pli completan bildon pri la rusa classica canto cae vochan efficetson en la unua kvarono de la tegnavo yarcento ol iam antaue havis la academiuloi. certe si ai capablo kiel interpretisto kai componisto faras si ai observajo precipe valora in al academiuloi de la musico de tiu periodo. Dum plei multai virinoi daure reservi sia in componajoin por presentadoi en privatai salonoi, cura curacina sercis pli largian spectantaron publicigante sien vercoin en la dui ardecoi pos ziaghe zillo. Aro di tri el ziai componajoi titolitai tri romanzoi por piano verquitai de la prinsino Natalia Kurakina estis publicigita cae ofte presentita en la salono de la imperiestrino Elisabeta, la zino de la zaro Alexandro I en 1795 Breitkopf publikigis kolekton de ok el siaj kantoj ok romansoj komponitaj kaj aranĝitaj por harpo plie gi estis publikigita fare de Gerstenberg cae Dietmar kiuj estis aliaj gravaj tiutempaj muzikaj donejoj La componajoi de Natalia Ivanovna Kurakina estis scribitei specife por la salon sceneioi, cae estis tiel verkitai por piana au arpa acompano cae vocio. Crome, plei multai el siei componajoi estas consideritai franzai romanzoi la difino de Rousseau. Natalia Ivanovna Kurakina, estis ege fecunda componistino, verkante pli ol ciui rusai componistoi, quiu productis vercoim antau mil oxen, viroi au virinoi. Quarde quin vercoi, atribuitai al si, estas trovitai en sia manuscripto albumo.